16 bob Hazrati Ayso shogirdlarga mundaq dedi. Bir boyning bir xo'jidori boy ekan. Birsi boyga: "Bu xo'jidoringiz mol-mulkingizni buzib choshdi", deb shikoyat qildi. Boy xo'jidorni chaqirib uningga: "Mening anglaganlarim qandoq gap? Endi xizmatdan bo'shtilsan. Hisob-kitobni topshu", debdi. Yelki xo'jidor kishida xo'jayinim meni xizmatdan bosh turatsa bundan keyin qandoq qilarman etizni ishlashga kuchim yo'q tilamchilik qilay desam nomus qilaman ha rost ishsiz qolgan vaqtimda kishilarning meni uylarida turg'izishi uchun qandoq qilish kerakligini bilaman deb o'ylabdi shuning bilan u xo'jayiniga qarzdorlarni bir birlab chaqirib kelib біріншісіден ғожайынымға қанчылық қарыз болдың деп сұрапты жүз тон зәйтүн еғе деп жауап беріпті о қожыдар мана бұл сенің есабат дәптерің дәрхал отырып әлікке өзгертіп әт депті о яны біріден сәнчо қанчылық қарыз болдың деп сұрапты мың таға бұғдай деп жауап беріпті о g'o'jidor uningga mana bu sening hisobot daftiring sakkiz yuzga o'zgartivat debdi boy bu ishni bilgandan keyin bu samimiyatsiz g'o'jidorining ziyrakligiga qoyil bo'pti chunki u o'z kelgusini o'ylab tayyorlik qilgan ekan darvaqa bu dunyoning imonsiz odamlari o'z manfaatiga kelganda Xudanın yolsuluğunda yaşaydigan adamlardan zerek. Şuna öz bayrığınla bilen yardımcı muhtaç boğallağı yardım verip, ulanı dost tutunla. Bunda kısanla, baylık tüygende, baki dünyada kütüyelinsle. Kiçik işladı şençik boğan kişi, çoğun işladı mı işençlik boludu. Kiçik işlada işençsiz boğan kişi, cho'ng ishladimi ishonchsiz bo'ladi agar sizlar bu dunyodagi boyliqlarni bir taraf qilishda samimiyatsiz bo'lsanglar xudo qandoqmi jannatdagi haqiqiy boyliqni sizlarga ato qilsin agar sizlar boshqalarning narsalariga qaro sonsanglar o'z nesiminglarni ким бесун bersin ikki xo'jayinga xizmat qilolaydigan hech qandaq chakar yo'q u yoki buni yomon ko'rib uni yaxshi ko'radi yoki buningga e'tibor berib uningga sal qaraydi shuningga o'xshash sənin bir vaqtda ham xudoning ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas Bu so'zlarni ong'ilgan pulga omroq pərisilə Həzreti aysoni məsxir qilishdi hazrati ayso ularga mundoq dedi sizlar kishilarning oldida o'zinglarni olijanob qilib ko'rsatsizlar lekin xudo ko'nglinglarni yaxshi biladi insonlarning qadrlaydigini xudoning nazirda yirkinchlikdir yahyo payg'ambarning zamonig'icha tavrot qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari sizlarga yetakchi edi biroq yahyo kelgandan beri xudoning podsholigi to'g'risidagi xush xabar taqalmoqda va nurg'un odam tirishib tirmishib uningga kirmoqda holbuki bu tavrot qonuni inovatsi deganlik emas aksicha osmon zemin yo'qolsimu tavrot qonunining bir chekdimi beko qilinmaydi dedi hazrati ayso yana ayolini taloq qilib boshqa birini amliga olgan kishi zino qilgan bo'ladi taloq qilingan ayolni amliga ilishmu zino qilganlik bo'ladi dedi hazrati ayso mundoq dedi burunlarda doim hashamatli kiyimlarni kiyib aysh ishratib turmush kechiradigan bir boy o'tgan ekan yana butun azoyini jarohat besib ketgan lazar ismli bir tilamchimi boy ekan kishilar uni boyning dostixinidan oshgan narsani terib yeb jon boqsin deb hamisha uni boyning ishik oldiga akilib qo'ydikan u yerda yotqinida hatto ishtlo kelib uning yorilarini yolaydikan keyin bu tilamchi o'lib ketibdi farishtlar uni jannatga elib kirib ajdodimiz ibrohimning yeniga opiribdi uningdan keyin boymi o'lib yerlik qo'yilibdi u yer ostida qattiq azob chekibdi u beshni ko'tirib yiroq bir joyda ajdodimiz ibroyimni va uning yindiki lazarni ko'rib ey bovam ibroyim manga rahim qilg'aysan lazarni avatgaysan u barmog'ining uchi bilan suv temitib tilimni namdab qo'yg'ay chunki man bu o't yolqinining ichida in toyin azoblanyapman deb vaqirabdi ey o'g'lim debdi ajdodimiz ibrohim hayot vaqtingda halovatni yetkichi ko'ding'u lazar bo'lsa hamma jafoni totdi endi u bu yerda rohat ko'ryotidi sen bo'lsang azoblanyapsan uning ustiga ikkimizning orasini tegi yo'q hong ayirib turdi shunga bu yadin sen tug'an yagi berishmi mumkin emas u yadin bu yagi kelishmi mumkin emas boy mundoq debdi ey bova bundoq bo'lsa lazarni otamni uyiga avatishingizni o'tinaman u yerda mening besh kirdishim bor ularning bu azob oqibatiga kelmasligi uchun ularni ogohlantirib qo'ysin qarindoshlarimga muso va boshqa payg'ambarlarning ogohlantirishlari bor ular shuni anglasin debdi ajdodimiz ibroyim hey bovam ibroyim debdi boy bu kupoyi qilmaydi ular bak tarso agar o'lgan bir odam tirilib ularning oldiga bosa ular tovi qilib to'g'ri yo'lga mang'atdi lekin ajdodimiz ibrohim uningga ular muso va boshqa payg'ambarning so'zini anglimasa o'lgan odam tirilsimu ishonmaydi debdi